porque o show vai começar. Esse é o Cowboy, DJ Fábio, o F10 do Agora mais experiente, mais corajoso e pronto para dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos Marajoara. Então aperta o play F10, manda ver. Vamos lá, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver. de Guaraci! Olha o nosso animal chegando! O Búfalo do Marajó! Vamos que vamos! Alô, DJ Fábio! Eu! Tudo pronto? Prontinho! Então sacode essa galera! Quem aqui é tá solteiro, põe a mão pro alto que o animal chegou! dessa forma que a gente chega hoje na abertura da mais nova casa de show de Guaraci. É o Milachão Antigo Ibirapuera e já estamos detonando! Agora é Búfalo, a revolução! É o animal detonando! DJ Fábio. Só parabé. Omani pemeum, omani pemeum, omani pemeum. Padma sambhava, padma sambhava, padma sambhava, padma sambhava. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele. Bora detonando, sacudindo! Levanta mais um pouquinho, levanta mais um pouquinho! Lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele. Mama ne pemeu, mama ne pemeu, mama ne pemeu. Padma samba, padma samba, padma samba, padma samba. E aí, como é que é? Obrigado a todos que já se fazem presente com a gente. É o começo! Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Quem vai curtir o bloco do chifrão, põe a mãozinha pro alto! Joga pra cima! O búfalo do Marajó! E terá consciência que o pobre tem seu lugar. Cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá. Libera aí, seus action! gosta do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que a gente dá valor. explodindo! Estremece meu búfalo! Agora fica doido. Mais 30 centavos aí. O headset, tá bom? Vai, vai, vai, Meu amigo Sanderson, Danielzinho, tá todo mundo já na área. Valeu! Bandinho que é bailão de rua Descontrolada, ela mexe só assim. E agora? Vai, vai! DJ Júnior Caqueado, moleque, realmente arrebenta! Valeu, é nóis. Bora, Santos, até em mídia! Agora. é o animal no Vila Show em Guaraci! Olha aí, novinha, aí, novinha. Primeiramente. Primeiramente. Segundamente. Segundamente. E terceiramente. Se é a primeira mente, a segunda e a terceira, hein? Olha é assim, mulher. Ah, é o pique. Ah, ah. Oi. Ah, ah. Então. Ah, ah que eu vou levar essa pra ela Vai ser papapá. O aquecido! Vai, vai, perereca, vem, vem. Segura vai, o búfalo. Na tocada lá vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Tá, tá, tá, Vai e vem! Aqui na favela está pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma. Toma, toma! Oh, toma, toma. Fábio. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Um abraço pro nosso quarteto, está aqui presente com a gente. Toma, Esse quarteto sempre do ladinho. Toma, toma, toma, rajada. Falou. Vamos lá! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. E agora? É o Sanderson e é a primeira dama aqui com a gente. O Danielzinho da mídia também, tá todo mundo. Hoje eu tô querendo muita ousadia. E aí? Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Pra levar pra tentar e dar um. DJ Júnior de Macapá, isso aqui com a gente. Um abraço pra você. Seja bem-vindo, Júnior. Que hoje eu tô. Hoje eu tô querendo. Muita ousadia. Eu vou pro bailão. E aí? Atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pro alto. O Leão e a torcida do Remo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Pai Sandu, levanta aí. O Búfalo, o Búfalo, Búfalo do Marajó. Hoje é no Caribe, Iago Santos. MC Guri. Búfalo do Marajó. E ela é lá com o povo, E o Bobozão! Tá da vizinha da Revolução, comandante da família Sem Noção, de Quaraci, a primeira dama, Jéssica Silva, um abraço! E o Bobozão! E o o Bobozão no chão, o Bobozão no chão. Ela com o povo. O o E aí, Lobo Mal da Carreteira do Amor! Hoje ele tá de folga, moleque! Revolucionário, revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Isso isso é revolução, são, são, são. Começa. Apagar tudo que o show vai começar, vai começar. Apagar tudo que o show vai começar. Vou apagar tudo! Vai começar, vai começar. Vou apagar tudo! Vai começar. Apagar tudo. Bora detonando, meu animal! Apagar tudo que o show vai começar. Apagar tudo que o show vai começar. Vale! Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show. Meu animal da inauguração. Apaga tudo. Da casa de show. Vila Show aqui em Guaraci. Lançamento do bloco do Chifrão, vamos! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. DJ Josias, daqui a pouco vai detonar também. Apagando, apagando, apaga tudo paga tudo. Meio grau, meio grau. Como é que tá? Meio grau. Como é que tá? Meio grau. Vai, vai, vai, vai. Meio grau. Tá ficando mil grau bagulho. O calor aumentou. Aumentou o calor, Jorge. O calor aumentou. O calor aumentou. Aumenta, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, meio grau. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, meio grau. Tá, tá, tá, tá, tá, Amigo mil grau, tá, tá, tá, que As pique tem doida quando vê os cara doido. As pique tem doida. É cocada boa, não é? É cocada boa. Ih, rapaz, como é? É cocada boa, não é? É cocada boa. William, da barbearia, isso aqui com a gente, valeu, William! pô. Vamos pra ganhar, que tá tudo bom. Como é que é? Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela. Agora vai, vai! Então vem qualquer meu crente. Ai, droga. Senta, senta, senta. Ai, droga. Colômbia, Colômbia, Colômbia. Vamos, motor de audiência, meu! Colômbia. E aí? gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Repete, minha filha. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. É a cara do Josias. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Só não tem tatuagem. que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Vitinho, Loura, Bruno e a equipe não para! Equipe grana aqui com a gente, valeu! De baiano, tatuado, cara de bandido. Não vai, quer é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. Quer é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. O César Fortaleza e a Camila, alô Pedrinho! com a gente. Um abraço pra você também. Tá primeira dama hoje. Alô, Silvio da Barbearia, segue com a gente. Valeu! E a barbearia no estilo também já tá com a gente. Ao lado direito. Vai ficar querendo aí. 2020, 2020 sai. Agora vai Jorge! Tu sabe que é nós. Provado seu desprezo. Jorge um abraço pra você também, daqui aqui gente, valeu! Olha o Fabrício da XK, esse cara vai na guarda, isso aqui firme e forte, um abraço! DJ Fábio, o F10. E aí, meu? Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero na O Marcinho e o Rock! O Michel da Soledad, lá no da RJ. Um abraço! Eu preciso te encontrar. O quarteto trinca, mas não quebra, garoto! no comando é Fábio F10, Rafael Cassiano. O F10. O Do Pará, o Falo do Marajó, ele vai te amassar. Vem o pão, está aqui com a gente no Búfalo, um abraço! ele vai te amassar. E deixa o Zona da Carroça da Saudade também, está aqui presente. Daqui a pouquinho ele vai detonar no Búfalo. É o lançamento do Bloco do Chifrão e Doraci. Dourado na voz e DJ Mel na produção. Chama, fio. tá tá tá tá tá tá tá tá tá ele vai te amassar tá tá tá tá tá tá tá tá bora bora ele vai te amassar tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá ele vai te amassar eu tô no negão eu tô no negão eu tô no negão eu tô no negão eu tô no negão porque você desapareceu sai no negão no negão no negão bandido, mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido, ela quer o 57, ela quer o 55. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Como é que dá pra adivinhar, né, pai? Tem que anotar que fica fácil. Pra adivinhar tá difícil, né, Fabrício? <laughs> E vai virando tudo! DJ Fábio takes your imagination to the limit. Mano, nosso amigo Urso da Luke Golden, isso aqui, um abraço pra você! Uh, de cara trancada e eu já sei o porquê. E Lucas, o Anderson Renan, Luan Sidney, família MDB do Bengola que não falou. E aí? você vai me perder. Tá na hora de ter. E todo mundo? Todo mundo tem um passado. Me só qual foi o pecado. Para meu parceiro Anderson. Como é que é? Agiliza assim. Alô, Anderson, Rádio Clube, né? É, mano. Fala, Thiago Sampaio! Imaginando. Imagina, vai! Imaginando nós dois. E não cumpriu sua promessa. Gilmar Rex, o Guto! É o Guto delas, toma! Tô aqui no Bufalo só pra te ver. Vem me ver, minha filha! E não vai mais fugir. Porque eu sei que me deseja. Hoje! Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Então vem! Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Fala como é que tu gosta, fala! Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero enlouquecer. Fazendo amor com você. É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você ter com a razão. Eu quero enlouquecer. Eu vou falar com você. Tira tudo! Escute o bagulho! toma novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. É muito rock, é muito rock, é muito, é muito, é muito, é muito. O DJ do baile vai te passar a fita. O DJ do DJ Fábio. fita, fita, fita, fita, fita, fita. Alô, Belly! E aí, motora? Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Vai! Bota na pressão! Bota, bota! na pressão. Bora, Fabrício da XK! É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão, é na, na, é na pressão. Tão, tão. Júnior Caqueado, chega junto aqui comigo, Júnior! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. E aí? Onde, onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são cinco da manhã. Tu acha que não tá tarde? tarde. Então. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Bora detonando tudo, tudo! Eu sou ladrão, não querem me dar emprego, Robson. Ah, desgraçado! Torini! Sou ladrão, sou ladrão, sou ladrão. Se mexe com o bufalo, a chifrada é selada. Se mexe com o bufalo, Não mexe com o negão! Se mexe com chifrada é selada. Se mexe com o a chifrada é selada. Santorini! Chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada. Olha a chifrada, olha a chifrada! Chifrada é selada, chifrada é selada. mano sentado lá na esquina. Ih. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo uma coisa. Olha meu parceiro diz que Disque Benjose. Um abraço pra vocês, tá aqui presente com a gente. Falou pra o homem na vida e comanda a Casa de Chão Republic. Valor, Josi! Soltava pipa, jogava bola de gude. Família sem noção! E a galera que bate no peito diz que é búfalo! O búfalo. onde vai dar esse caminho? Chorando muito, lembrou da sua infância. Sem esperança, sua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. E aí? O traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. O traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo. Logo mais, Josinho Sacarrocha detonando. Tu, falou do Marajó, a aparelhagem mais honrada do Brasil. Bora dar uma aquecida nesse bloco do chifrão! E detonando, estremecendo, balançando o saco. DJ Fábio. DJ Fábio. Automaticamente, quando ela escuta, já quer ir. Galera da Nike, isso aqui com a gente, valeu! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai tremendo a bunda, Vai tremendo a bunda. sentando, um quicando, um sentando, jogando a bunda, tentando, um quicando, um sentando. É o pique, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que. que. visão, primeira visão. É James Lynch, James Loma e a Gêmeas Lacração. É o pique, um aí. Cê bruxa. funk quando eu vi ela dançar. Eu... Juninho, os moleques da baixada, aqui, do ladinho. Ao lado esquerdo. Quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. Eu tive que chamar. Ei, ei, oh. Oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei. Show! Desse jeito, novinha. DJ Fábio. Show desse jeito, da show, desse jeito, da show, desse jeito, da show, desse jeito, da show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Jeito, gostou ou não gostou? Desse jeito, da show, desse jeito, da show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair! afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim. E aí? Foi. Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar. Agora é Búfalo. Tá, mas... Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Então. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. É tá solteiro, põe a mãozinha pra cima. Quem vai curtir esse carnaval solteiro, põe a mãozinha pro alto vai trair no carnaval, dá um grito! E quem vai beijar muito faz barulho! Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A comanda enchendo os... Só quem tá feliz vai soltar a voz agora ligar, Eu quero ouvir vocês me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Vem, Aldo! Um abraço, Sanjinho Jacob. Sempre fechado com a melhor barbearia. Barbearia no estilo. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Roger Smith me Búfalo sacudindo a Amazônia. Se você... DJ Fábio. DJ Fábio. Bora, Sanderson! Hoje, hoje, hoje, hoje, no baile da Penha, o que vai... É o Bob, agora sim, meu! Ele e a primeiríssima e única dama! Já cada um com a sua missão, traz um que eu... Quem sabe vai cantar, vai! Hoje... E agora? Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Tá gostoso. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E aí? Toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. Bali da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Quem tá feliz canta bem alto. É assim, eu vou pro Bali da Gaiola. Ah! Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito. E agora que eu quero vir, vai! Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca virar. Bem alto, bem alto! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos pra gaiola. E aí? Que tá tudo bom. Olha como ele tá. Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. E aí? Então vem qualquer viu Cris? Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Vamos mandar assim então, ó. puxa minha calcinha. Vem aqui, bigrana, Grana, aqui presente com a gente, um abraço! Toda nadinha do semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é que é bom. Cai de boca no meu bucetão. Bucetão. Oh. Vai, vai! vai no chão, vai no chão, no chão, no chão. no chão, vai no chão, no chão, no chão. Preparando tudo pro carnaval do Búfalo. É o bloco do chifrão. Posso lançar aqui o um negócio que tá rolando? Bora agora. Deixa, pode deixar a menina aqui, pode deixar, pode deixar. Baby, alô. Tudo bem contigo? Peraí, eu quero ver vocês, vai. Baby, alô. Tudo bem contigo? Para aí, deixa eu ver. Você sabe essa música? Quem é que sabe aí? Pronto, aqui ó. Você vai responder, tá? Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo. Só liguei pra te avisar. Como é que é? Que tu vai, que tu vai. Tu vai, meu quarteto! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, Vai sentando, vai sentando. É agora que eu quero ouvir, Jorge. Desça daí. Será que tem nesse carnaval? Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Esse carnaval vai aparecer muito! desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer ser. Olha ela agora, vai! Senta, senta, senta tá, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta! Senta, senta, senta, senta. Vai sentando, vai sentando, vai sentando! Não, não, não, Desça daí, seu corno, desça daí. Adeus, um pagodão. Pagodão. Desça daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Vai no chão, bebê, vai no chão. Vai sentando, vai sentando. Sentar, sentar, sentar. É o bloco do chifrão. zaga, zaga, dele, dele, dele, dele, zaga, zaga, dele, dele. Olha, Iago! Que é isso, hein? Ele saca, saca, dele, dele. Ele saca, saca, dele, dele, saca, que balança. Ele saca, saca, dele, dele, dele. Só do barulho, meu barril. Já já de beijãozinhos, assume! Vama! Ele, ele, ele, saca, saca, quebre, quebre, quebre. E joga a mãozinha pro alto quem tá feliz! Quem tá solteiro, vai! E doida! E doida! E doideci! E doideci! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Cissa já está aqui presente. Um abraço! Olha meu parceiro Fred, um abraço pra você também. Ao lado do Maninho, a primeira estimadão. Testa logo a voz pra gente sentir como é que tá. E aí, Josinha? E aí, Fabinho? Tudo certinho? É o Negão hoje aqui na Vila Show, antiga Ibirapuera. E como já se vê aí, já super lotado, de ponta a ponta, como eu costumo dizer, já vazando pelo TBT o Vila Show. E claro, o lançamento aí, na verdade, do Bloco do Chifrão 2019. E nós da Carroça da Saudade viemos aqui abrilhantar ainda mais esse espetáculo, essa super festa, ainda por conta desse quarteto, que é maravilhoso, você, Fabinho, também é meu considerado e Igor encerrando DJ Rafael Cassiano, juntamente com os irmãos Rione Punk. Esse quarteto que realmente está aí arrebentando à frente do negão. Sucesso por onde passa, em todo o estado do Pará. Já já o Josinha chega pra tocar uns bregaços pra galera aí, pra sacudir ainda mais aqui o Vila Show. Vamos nessa, Fabinho? Ele que chega, meu irmão. Sacode, arrepia, sacode a Amazônia, Fabinho! Bora detonando! Yeah. Palmeiras, põe a mãozinha pra cima, quem é corintiano? Quem é do Palmeiras, levanta tudo. Renato, como é que é, meu? Bora! Vem te embora que o bagulho é doido! Chopitel. É DJ moleque. DJ Benito Show, DJ Benito Show, DJ Benito Show, DJ Benito Show. DJ Ronaldo Maresia. De Castanhal. Daqui a pouquinho vamos estar lá no Caribe Show. Junto com o MC Guri. Bora, Josias, bora, Josias, lá. Vem. Chama que ela vem, Jorge! Vem, bandida! bandida! Vem, bandida! Seu moço, eu venho de longe. Vem, vem. momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. É chifrada, é chifrada. Quem tá solteiro, é joga pra é cima. Dá-lhe uma é chifrada, dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe, dá-lhe. Joga a mão pro alto e dá-lhe a chifrada. Joga, joga. Joga a mão pro alto e dá-lhe a chifrada. Joga a mão pro alto. Dali é gigante. É chifrada. O Albi Dali é gigante. É chifrada. E não aguenta, sair de perto. Esse bicho é nervoso, meu! Vai, Dali, Dali, Dali, Dali é chifrada. Bora, Fabrício, dá escada aqui também! Dali, dali é mexer com tu falou chifrada é selada. Se mexer com tu falou chifrada é selada. Se mexer com tu falou chifrada é selada. Se mexer com tu falou chifrada é selada. Bravo, cowboy! Te prepara ali, DJ Josi! mistura. Mistura, vai! Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima. Tá tudo combinado. Quem não trai, Agora deixa no alto! de ligar. O F10 do Búfalo do Marajó. Quer saber? Ouviu falar do Búfalo? O Lexa Machado, abraçou. Tá. tá todo mundo! Vem, vem. Faz o chifrinho, o chifrinho. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu. Cadê o Danielzinho, rapaz? Vem ver, tu badalas com ela, bebê. O anúncio da Nuke Golden, valeu? Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu. Vai levando pro AP! Lossi Santos, Sanderson, o casal da Revolução. A Revolução. Vamos que vamos! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Meu amigo Rivelino, um abraço pra você! O homem da piscina do Rivelino tá aqui com a gente! Tu sabe que é nós. você. DJ Fábio. Esse não a padrinha. Amor, eu sei que eu falhei bem. E aí, meu amor? Amor, eu sei que te magoei bem. Vamos, vamos, vamos! mais, só mais. Só mais uma, vai. Só mais uma chance. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Tiago Sampaio do Estúdio TS Produções.